en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Saga Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de sou. Us saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 i en la nostra web la 977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, en la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui, vosaltres aneu a dormir tan tranquils com Gary Neville? És la pregunta que fem en el dia d'avui. Vosaltres avui aneu a dormir tan tranquils com Gary Neville? Perquè a tenor de que li hem sentit a l'entrenador del València i la seva realitat paral·lela en la roda de premsa, ell va dormir molt tranquil. Obviamente es el resultado más decepcionante de la temporada aquí, pero no cuenta lo que ha pasado en realidad. han sido 14 partidos desde que llegué y en los últimos cuatro he eh, apreciado un juego de un equipo, un equipo con el que me identifico tendríamos que haber quedado 4-5-1, 4-5-0. No hubiera sido justo, hubiera sido justo si hubiéramos ganado por 3 o 4 goles. Por eso esta noche voy a poder conciliar el suelo, el sueño. Y a veces hay una línea fina entre un hat-trick y no mojar. Este partido no tiene explicación. No, no, no puedes explicarte cómo hemos quedado 0-1. He dicho a los jugadores, mirad, tenéis que creer en vuestro juego, hay que repetir este juego y cosecharemos victorias. Y en lo que se refiere a estructura, a juego, esta noche hemos visto el mejor juego, el mejor rendimiento de la temporada. Pues eh, no estamos eh, concediendo ocasiones al rival, como contra el Getafe, contra el Leibar, contra el Rayo. Hemos dejado de permitir esas ocasiones durante los últimos cuatro o cinco partidos y para mí eso ha sido lo más importante. No tendríamos que haber quedado 0-1, de verdad, tendríamos que haber quedado 4, 5, 6. Por eso esta noche voy a poder conciliar el suelo, el sueño. Pues sí, señor entrenador. Yo no vas a dormir tan tranquil con vostè. Y tu, que estàs sentint-me, amic oyent, segur que tampoc. No es tracta de pegar-se cols en el pit ara a demostrar qui és més valencianista, perquè aquest partit me'l guanyeu qualsevol de vosaltres que esteu sentint-me de principi hipergolejada. No es tracta tampoc de treure l'escopeta i començar a tirs en tot el que se menege. <clears throat> No es tracta de no empentar, empentarem fins on siga necessari, però sí es tracta de no mirar cap altre lloc i de pintar-ho tot de color de rosa. Sí es tracta d'agafar el bou per les banyes i dir les veritats a la cara. I la veritat són 11 setmanes sense guanyar. I la veritat és que avui t'ha guanyat l'Sporting i se t'ha posat a 4 punts. I la veritat és que amb 22 jornades disputades tens 25 punts en el joc número 12 de la classificació i estàs a 5 punts del descens. I la veritat és que estic cagat de por perquè en Lliga el València no li guanya a ningú des del mes de novembre. I tinc por, molta por, perquè com l'entrenador avui dormirà tranquil, el missatge al vestidor és que així es perd i no passa res. I si per dir això és que anem a fer mal, cadascú que pensa el que vulga. Però a mi, sincerament, no m'arriba la camisa al cos. Avui no valen les ocasions marrades a base d'arreons, perquè per molt que Gary Neville diga que ha vist el millor partit de la temporada perquè s'ha arribat a porta de l'Sporting, cinquè qui més golejat de primera i amb el seu central titular lesionat i el lateral dret alhora fora de combat, el joc del València continua sent plànol, sense factor de sorpresa que tirar-se a la mà i sense res especial per a doblegar un rival. Sí he de dir que jo avui no he vist indolència. Menteria si diria el contrari. Però sí he vist vulgaritat. La d'uns futbolistes que saben que Pedres s'ha convertit en un costum i no, malauradament, en un problema. I, sobretot, he vist un entrenador que viu en una realitat paral·lela. O és molt dur en el vestidor i en les rodes de premsa ens ven una altra pel·lícula, o el València té, de veritat, un problema molt gros si pensa que n'hi ha que estar satisfet amb el partit d'avui. El camí d'un equip que porta 11 jornades sense guanyar se diga València, Rosenborg o belenenses és el de lluitar per no baixar a segona divisió. Em dolen l'ànima dir-ho, però quan d'abans agafem el bou per les banyes i afrontem el problema, abans arribarem a trobar la solució. Neville no pot dir avui públicament que dormirà tranquil, com no podia dir diumenge passat que no estan preparats per a guanyar. Imagina que esta setmana també li passarà el marró al traductor. Però no donar-te compte de lo que ha fet... De, perdó, no donar-te compte que lo que ha fet avui el València és el mínim exigible contra un dels equips més golejats de la categoria amb dos dels quatre defenses titulars fora de combat és viure en los mundos de Yupi. Així estem per a contar el que passa de front i sense mitges tintes. El València té un problema molt gros. Els números així ho demostren. Fa 11 jornades que no li guanyes a ningú i 8 d'elles han sigut amb un, pro, amb un altre projecte a la banqueta. Ens queixarem aquest estiu quan digueren que havien vingut fitxatges però no reforços. Bàsicament perquè eren projectes de futbolista i la solució per a redreçar la nau ha sigut dur un projecte d'entrenador que té molt bones paraules, encara que últimament comença també a obsessionar-se amb els mitjans de comunicació, com si nosaltres fórem els que li marquem els gols a Matthew Ryan. Se li ha oblidat molt pronte que fa poc més de dos mesos ell, Neville, estava a l'altre costat. I, per cert, m'agradaria preguntar-li un dia, en roda de premsa, com catalogaria el Gary Neville, comentarista de Sky, la trajectòria del Gary Neville, entrenador del València els futbolistes també han de fer-se vore. Vulgars. Als millors d'avui se'ls ha de catalogat se'ls ha de catalogar de vulgars. No indolents, que quede molt clar, però sí vulgars. I per molt que a molta gent li puga fotre amb la xorrada isa de que defensem els de la terreta, Paco Alcácer és nostre senyor en este equip. Amb dies bons i roïns, té més gol que ningú i sent el ferro. Negredo se, rollan, se reía en la llotja fa uns mesos quan la gent corejava el seu nom i els seus companys li estaven passant les putes en el terreny de joc. Avui ha tornat a demostrar que més enllà d'algun gol que acabarà fent, no tinc dubte, està encara molt lluny de la forma òptima per a un davanter titular en el València i que va costar 27 milions d'euros. No veig en que vinc a destruir. No és la meva ànima. Jo sí crec en Peter Lim. Vingué, els posà i va posar-ne 100 quilos més en poc de temps. Però hi ha un greu problema. Peter Lim no té ni punyetera idea de futbol. I a més de l'Ai Hun, de tant en tant, que la presidenta ja comença a no estar tan a gust en el món del futbol, fa falta algú més que prenga decisions i que entenga d'això de la piloteta i li ho faci a veure el propietari. Mestalla es desespera i plora per dins en vore la mediocritat partit darrere de partit i no queda més que donar-li l'enhorabona a Gary Neville, perquè jo, senyor entrenador, sense ser, sense ser la bandera de cap sentiment, este humil periodista li diu que està cagat amb la possibilitat d'estar a 5 punts del descens. Jo, senyor Neville, no dormiré tan tranquil com vostè. El que ha passat en el dia d'avui, que no ha sigut poc, en 5 fotos. Altre pas enrere, el València per 0-1 contra l'Sporting a Mestalla en altre partit vulgar dels de Neville. L'entrenador se'n va satisfet i segons ell no tindrà problemes per a dormir esta nit. Quizás no hubiéramos necesitado algo más de fortuna de cara gol y hubiéramos visto a un Valencia que puede ganar por cuatro goles y por eso esta noche voy a poder conciliar el suelo, el sueño. Neville 8 partits, 0 victòries en Lliga. Estos son los números de un entrenador que no sabe explicar por qué el seu equip ha obtingut el resultat més decebedor de la temporada. Preguntas cómo explicar este partido. Es difícil. Estaba ahí con algunos de los jugadores, con el resto del cuerpo técnico, durante 15 minutos intentando entender qué ha pasado ahí fuera. Obviamente es el resultado más decepcionante de la temporada aquí, pero no cuenta lo que ha pasado en realidad. Negredo no atina ni una i avui ha estat especialment erràtic en desaprofitar tres clares ocasions de gol. No ha fet diana, però almenys, segons ells, ha, segons ell, perdó, ha pogut xutar a porta. Bueno, eh, ha habido partidos en los que me he ido sin tirar a puerta y pues he tenido ocasiones, no las he hecho y, y bueno, eh, la verdad que sí, que, eh, yo en ese sentido asumo mi, mi parte de culpa. Derrota a Sevilla y gol de Rossi d'un llevant que ha conseguido masa en el primer minuto de cada par, 3-1. A la fin del partido, Rubi posaba la Acenta a la sort del Sevilla en alguna de estas jugadas. Es complicado, porque al final hemos hablado al descanso, están las cosas muy claras, muy concentrados. Yo creo que han tenido un pelín de suerte porque intentan filtrar un pase, rebotan una pierna y deja solo a, a Iborra, creo es, ¿no? El que marca. O no, bueno, el que luego asiste, no sé si es Gamero que asiste a Iborra, ¿no? Invictus continúa con una locomotora. victoria de Valencia Bàsquet que ha aplastado 85-49 Bilbao Bàsquet. Pedro Martínez está muy contenta en el partido del seus. Lo normal, cuando estás muy bien en, la primera parte, pues es en la segunda, pues bajar el, nivel de, esfuerzo y de exigencia y eso no ha pasado y yo creo que es, pues está muy bien que haya sido así 11 de la nit i 42 minuts. Arranca Esports 97 nit. Sincerament, amb ganes de contar altres coses, però amb l'obligació de contar el que està passant. Fem una pausa per a la publi i tornem de seguida. Avui, en Mestalla, València 0, Sporting 1, però Gary Neville dormirà tranquil. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su academia de peluquería canina. 400 horas de formación práctica y teórica las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia, en Valencia Ciudad, Paterna o Pista de Silla. Elige el más cercano. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les 11 de la nit 44 minutos. València 0, Sporting 1. En el 49, el davanter centre de l'Sporting des del punt de penal feia el 0-1, resultat que el València ha sigut incapaç de voltejar en el marcador. Que Wilber se ha arrencat bé, com quasi sempre. 20, 25 minutets, amb arribada, amb dinamicitat, i està ahí. I en el minut 25 a igualar ser les forces. Que avui el València ha tingut oportunitats? Sí. Davant un dels cinc equips més golejats de la categoria, al qual li faltaven el seu central i el seu lateral dret titular, és a dir, dos dels quatre defenses. Miren, eh, torno a dir, no és fàcil cada nit posar-se davant del micro i vendre misèria. Perquè, malauradament, este malson de temporada ha convertit els programes en un relat de fets poc agradables. No disfrutem en això. Qui vulgui veure que disfrutem en això, pot ser-ho per interessos personals, ja que menjar tots els dies, o pot ser perquè no entén que l'autocrítica és necessària. Miren, no saben la de missatges de gent que m'està arribant que estan, com jo hem dit, caga de por, cagats de por. Perquè aquesta València fa un olor molt roïn. Perquè 11 jornades sense guanyar en primera, per molt que ho pinten com ho pinten, són intolerables per al València. Perquè s'ha vingut el Rayo i li empatades a l'últim minut. Perquè avui ha vingut el Sporting i t'ha guanyat perquè empatares en l'últim minut de miracle en Colunya, perquè pergueres en Sant Sebastià, perquè van passant les jornades i l'entrenador del València, des de que ho és, no ha guanyat cap partit en la Lliga. 8 partits, 5 empats, 3 derrotes, 0 victòries. I aquests números són incontestables, tan incontestables com que el València, a hores d'ara, el que té que proposar-se a la veu de ja és fugir dels jocs del descens, que els té a 5 punts. Sé que sembla impensable, però amb aquesta dinàmica no hi ha una altra. I sense autocrítica, que és el que intentem fer així, no se van a solucionar les coses. Mirant cap altre costat, no se solucionen els problemes. Endolçant les coses, no se solucionen els problemes. El dia del Rayo vegerem indolència i ho diguérem. Ui, jo no he vist indolència. El dia del Depor jo no vaig veure indolència. Veig un equip sense futbol. Veig un equip plànol. Veig un equip sense capacitat de sorprendre el rival veig un equip, en definitiva, vulgar. I aquesta vulgaritat ve donada perquè s'ha instal·lat el pensament de que així es perd i no passa res. Esta era la primera pregunta, a més la feia Salva Folgado, en sala de premsa, i atenció a la quantitat de frases que n'hi ha com per a pensar o que Neville ens ven una moto en la sala de premsa i en el vestidor és molt dur, o así ni un problema molt Preguntas cómo explicar este partido. Es difícil. Estaba ahí con algunos de los jugadores, con el resto del cuerpo técnico, durante 15 minutos intentando entender qué ha pasado ahí fuera. Obviamente es el resultado más decepcionante de la temporada aquí, pero no cuenta lo que ha pasado en realidad este partido no lo tendríamos que haber perdido. Lo habéis visto, habéis eh, visto mucho fútbol con los años. Creo que han sido 14 partidos desde que llegué y en los últimos cuatro he eh, apreciado un juego de un equipo, un equipo con el que me identifico, me permite irme a dormir por la noche sabiendo que está mejorando la estructura del equipo. Pero esta noche no puedo explicarlo, porque tendríamos que haber haber quedado 4-5-1, 4-5-0. No hubiera sido justo, hubiera sido justo si hubiéramos ganado por 3 o 4 goles. Así que sí. Ahora mismo es una gran decepción, pero no tenemos tiempo para decepciones. Tenemos que jugar contra el Barça el miércoles, tenemos 10 partidos en este mes y tenemos que ponernos otra vez en pie, levantarnos y ese es mi trabajo y el de los jugadores. En el vestuario les he dicho, no permitáis que este resultado os confunda, porque contra el Getafe, contra el Rayo, hubo partidos empatamos y claro, son más puntos que hoy. Pero me fui a casa diciendo, ¡buah! Queda muchísimo por delante. Viendo un partido como el de hoy, siento que quizás hubiéramos necesitado algo más de fortuna de Caragol y hubiéramos visto a un Valencia que puede ganar por cuatro goles y por eso esta noche voy a poder conciliar el suelo el sueño mucho más que cuando jugamos contra el Rayo Vallecano contra el Getafe y cosechamos entonces mejores resultados pues eso es lo que ha visto el señor entrenador que el que tenía que haber ganado 4-5 1 que no sabía explicar el que pasaba, que va a dormir tranquil, que fue una semana pensava que ya había molt treball per pues igual te raó. Igual terrao, pero pero este equipo no guanya. Este equip cada volta enfonsa més. <clears throat> Este equip cada volta está en a prop del jocs de baix. i per H per B, que diria aquell, per unes o per altres, són 11 jornades sense guanyar. I torna a dir, lo bonico és mirar cap al altre costat i dir que n'hi ha que remar i que estar tots junts. En efecte, hi ha que estar tots junts. Però per estar tots junts també és necessària l'autocrítica. Quan un se pensa que ho fa tot bé, mal assunt. I les últimes rodes de premsa de Gary Neville, després dels partits, han sigut més tendents a l'autocomplacència que a l'autocrítica. El València té un problema, i és que si el seu entrenador no se n'adona que després de 11 jornades sense guanyar s'acosta molt perillosament a la zona de baix i que aquest equip no està construït per a lluitar en el fang, s'instal·la en el vestidor la dinàmica del perdem i no passa res. El entrenador està tranquil, està content, dorm bé. No sé si li va tocar a Suso, que demà imagina que tindrà un dia complicadíssim perquè és l'últim dia de mercat i segur que intenta traure de l'equip a, a Rodrigo de Pol i fer algun fitxatge més per a apuntalar el centre de l'equip però si el València no comença a guanyar ja ho dic perquè el dimarts no té sentit anar al vestidor quan el dimecres és la Copa hi que respecta a la Copa, l'equip està en semifinals, ahir no hi ha res que dir. Però una volta l'equip eh, se torna a clavar en la dinàmica de la Lliga, setmana que ve, diumenge a les 4 contra el Betis, esperem que no tinga que baixar Suso al vestidor. Però si l'equip no aconseguirà la victòria, cuidao, eh? Cuidao. Ojo. Que si els de baix guanyen... <laughs> Poció del descens allà ahir, eh? I jo no vull sentir parlar i, me, i dir aquesta paraula i me tremole. Però miren, és que mirar cap al altre costat no resol les coses. És que són 11 jornades sense guanyar. De veritat, sigam conscients. És que són 6 punts de 33 és que els números són per a plorar de tot, d'impotència, de ràbia, de por, de mala llet. O això, o dorms bé, com Gary Neville. Però, en general, el públic, la gent, comença a tindre por. I jo els entenc que tinguen por. I ho he dit, però ho vinc ja setmanes y todo el mundo me diu que no. I ojalà jo estiga eh, equivocat. Però València està començant a transmetre dubtes en l'ambient sobre la seva continuïtat a la màxima categoria. Li dolga qui li dolga. I el que es pitjor, este equip transmet desafecció. Gisc un tuit que m'ha enviat avui a les 8 de la vesprada un oient, Vicent Jordi. Diu, el València ja no és nostre, somos clientes, da igual lo que hagamos. Si la gent comença a tindre aquesta percepció, molt mal assunt. Perquè jo sí sóc dels que pensa que hi ha que estar units. I vaig a dir més, xapó avui per Mestalla com ha empentat. Com ha animat a l'equip per als que critiquen més tallà. Si algú hi ha tingut l'oportunitat d'empatar, ha sigut l'empenta de Mestalla. perquè els arreons de l'equip, torna a dir, contra el cinquè més golejat de la categoria i sense dos dels quatre defenses titulars, te podria haver donat el empat o la victòria, en efecte, però continuaria siguent un bagatge molt pobre per al València i Neville estarà molt tranquil. Però a mi, senyors, no m'arriba la camisa al cos. Crec que hi ha que dir les coses com un les sent i com un les veu. I un veu que este equip no va cap avant. Si més no va cap enrere, com els carrancs. 11 i 56. Folgado, què tal? Què tal, Manolo? Pues un València que vull tornar a donar un pas enrere majúscul. Sí, que s'acosta ja a la zona de, del descens, per si alguna cosa faltara, pues ha arribat a última hora la victòria de la Unió Deportiva Las Palmas, ja veurem demà què és el que fa el Rayo Vallecano, pero el Valencia Manolo pues está fregant esa zona de, de descens de categoría. Yo continuo pensando que el Valencia no va a estar inmerso mai Ojalá. en esa zona perillosa de la, de la clasificación y que bueno, pues, va a estar vagant en terra de, de, de ningún en esa zona pues, eh, desganada de la, de la clasificación el que resta de, de temporada. Pero la veritat és que ha d'espavilar pronto, ha de posar-se les piles perquè repetir partits com els que avui ha fet a casa davant el Sporting de Gijón, un dels quarts de la, de la categoria, pues, veritablement se podria complicar eh, la permanència. Sí que me consta que hi ha por entre els empleats del dia a dia, els empleats que, que, tasten, que tasten a diari pues el, el, primer, el vestidor del primer equip, eh, ciutat esportiva de, de Patarna, que tenen relació directament amb futbolistes, mm, tenen por, Manolo. I estan, normal. I estan veritablement eh, eh, preocupats per la possibilitat de que la dinàmica continués sent negativa, se clave ahí baix i a partir d'ahí eh, l'equip eh, se bloqueja i, i no sàpiga com, com eixir. No sé si qui ho ha comentat, si un oient en un tuit esta esperada ho has dit tu després mm -hmm. del, del partit, que el València no estava fet per a eh, lluitar en el fang. Sí, sí, jo acabo de dir-ho ara pues és una reflexió que, que, és, que, és, que és certa, que és molt encertada. Hi ha determinats equips que estan dissenyats o construïts per a lluitar per altres coses. És el seu hàbitat natural. I quan canvien l'escenari, el, el, el context, moltes voltes ja no saben maniobrar. I el problema del València és que si cau més baix en la taula de classificació probablement no sàpiga com maniobrar. Per què? Ho han denunciat moltes voltes. Si no té futbolistes d'experiència per a treure endavant l'equip quan, quan la carretera s'empina, eh, la carretera s'empina veritablement ara si l'equip continua Eh, paisan pisos en la tabla de, clasificación ahí mm, va a tirar del carro Danilo, va a tirar del carro eh, Mina, va a tirar del carro eh, Cancelo. Pregunte, ¿quién va tirar del carro en esa, en esa plantilla? Hi ha futbolistas de mm, experiencia d'experiència com a tirar del carro. y es que tienen la experiencia necesaria pues no està lo suficientment encertats esta temporada com per atraure-la i arrastrar a la resta de l'equip. Parle d'Esparejo, Fuego, Piatti eh, o Negredo. A partir de Manolo la situació pues, eh, comença a ser eh, preocupant. Jo mantenc la, mantenc la mateixa teoria, però entenc que la gent, i me consta uh mhm. -huh. que la gent del dia a dia, els que treballen habitualment amb els futbolistes, estan veritablement preocupats. Estan molt preocupats. I damunt el senyor entrenador se posa farruquito no res de la conducció se posa valent després d'una pregunta per a mi eh, modèlica del company de Onda Cero Jordi Gossalvez que ni tan sols li ha preguntat per si tem pel càrrec per la seva continuïtat li ha preguntat si entenc que en un moment donat <coughs> se li puga fer esta pregunta la de la continuïtat esta és la resposta Y eso es lo que tenemos que hacer, repetir este rendimiento, porque el juego contra el Getafe, contra el Eibar, contra el Rayo, no tenían nada que ver con lo que hemos visto hoy. Y he visto todo lo... Este no es el tall, ahí parla de que han jugado muy bien, Anem al de la continuidad. Perdón, ¿me preguntas por mi puesto? El eh, valencianismo tiene una manera muy clara de decirte cuando quieren que te vayas y hoy eso no lo he visto y eh, creo que la pregunta es eh, ridícula. No lo pongas esto en boca del aficionado porque creo que la afición ha estado animando desde el principio hasta el final y tu trabajo como periodista, yo lo he sido también, es representar con justicia lo que ha sucedido y lo que estás diciendo ahora, eso no representa mm, de lo que he oído yo de las eh, gargantas de 30-40 mil valencianistas. Gracias. Eh, señor Neville, a lo mejor lo que está, está inconscientemente inconscientemente es forzante en el próximo partido que correr a SOS, pero que no, que el Valencia guañe. Pero... l'aixida de todo de vostè avui mmm, li pot posar en el disparadero vaig amb cuidado i jo no sóc ningú per a donar consells eh? però també conec més talla probablement una miqueta més que vostè que tinc 45 tacos i des dels 3, els 3 vaig xafant d'aquest estadi Álvaro Negredo eh, assumís la culpa en el dia d'avui de la, o la seva part de culpa de que el València no hagi guanyat el partit. Bueno, eh, ha habido partidos en los que me he ido sin tirar la puerta, hoy pues he tenido ocasiones, no las he hecho y, y bueno, eh, la verdad que sí, que, eh, yo en ese sentido asumo mi, mi parte de culpa, mi rol y, y bueno, pues esperemos que otra semana pues esté más acertado y pueda darle cosas al equipo. Mireu, Ya mm, ha frases desafortunades i també n'he tenido una de ellas Es no he fet gol però he xutat a porta home, faltaria plus si el problema no és que xutes a porta amic, a, xuta, a porta puc xutar jo puc xutar jo si me posen el problema és embocar-les i Winegredo ha tingut tres errades imperdonables per a un jugador de 27 milions d'euros i no perquè avui hagi fallat o errat tres gols cantats si més no perquè Negredo el dia de les Palmes en Copa, que a la fi el València va passar, torna a errar en l'últim minut un valor d'empentar-la. Perquè el dia del Real Madrid davant de Keylor Navas erra el 3 a 2. I perquè ja són massa les que Negredo erra quan li toca jugar. L'altre dia, la primera també en Coruña, encara que després fa el gol de l'empat. I Negredo, primer per una lesió, després perquè li costava adaptar-se, després perquè tenia uns problemes fora del terreny de joc, enguany perquè estava renyit amb Nuno, però Negredo no apareix. Quan se li necessita, Negredo no apareix. I a més cost, més exigència. I tu me diràs, amic oient, ell no posa el preu. No, ni jo. Però si jo tinc dos cotxes un cotxe que m'ha costat 17.000 euros i un cotxe que m'ha costat 90.000 euros, el cotxe tampoc posa el preu, però li demanaré més al cotxe que costa 90.000 euros que al que costa 17.000. És una evidència, li pese qui li pese. Per últim, li han preguntat, així el meu costat el senyor Folgado, a Negredo per el tema del descens. Negredo diu que en el vestidor no os menciona No, eh, creo que no, no, no pasa por la cabeza. Eh, eh, queda mucha, mucha temporada y, bueno, vamos a pelear hasta el final, ¿no? con, el objetivo que sea la permanencia para Valencia no, no sirve y, tampoco en el vestuario se habla, se habla de ello. Pues si no se de eso, se separará de lo ve que el entrenador Folgado. <laughs> Que ya o sea, seu haurà dit también també està... Ah, s'haurà dit que... Perquè l'entrenador és, molt, perquè és molt jove i és anglès. Però a l'entrenador avui l'ha dit, a mi plim, jo duermo un picolín. Te'n recordes d'això anunci que era molt vell? <laughs> Sí, sí, sí. sí, sí. Pues és el que li ha faltat avui a, a Gary Neville. Bueno, Tanquem de moment el València dient que, com ja vos hem avisat a la fi de la retransmissió, s'ha tancat definitivament la sessió de Lucas Orban al Llevant Unió Esportiva i que el València també ha eh, anunciat oficialment la contractació de Guillerme Siqueira, el lateral dret que ve de l'Atlético Madrid, cedit a cost zero per all i mig. És, és una, en principi, bona operació de Suso. La pregunta, ja no preguntarem a la tertúlia, és si al València li feia falta un lateral esquerre. Bueno, y la pregunta es la ficha que cobra también uh mhm. -huh. Siqueira Bara, no serà. I si efectivament li feia falta al València un lateral esquerre, i si n'hem de dubtes, se'n veure quina és la posició que va ocupar Gallà <clears throat> a partir d'ara, perquè sembla que Neville no està content amb el rendiment de determinats futbolistes que ubica habitualment en, en banda esquerra i que vol provar ahir a, a José Luis Gallà més, més, eh, una posició més avançada de la que mm -hmm. és habitual en el, en el futbolista valencià. I sí que Manolo sí que era que pues una volta concloïa el partit i encara que era un secret a veus després de lo que ahir varen dir tant Clemente Villaverde com José Luis Pérez Caminero durant aquest partit eh, en la prèvia, en el postpartit que enfrontà el nou camp al Barça i a l'Aleti de, de Madrid pues, eh, a partir d'ahir el València ho ha fet oficial una volta conclòs pràcticament el partit d'avui en l'estadi de Mestalla i posteriorment també eh, Manolo pues, ha fet oficial la sessió de Lucas Orban cap al, cap al Llevant Unió Esportiva així que ha sigut un futbolista Orban arriba eh, Siqueira Demà entenc que ja està treballant a les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna, perquè també va ser sotmès a una, revisa, una sessió de, de fotos amb un dels patrocinadors mèdics que té el mhm. València. Uh -huh. Però bueno, Siqueira ja està així, Orban se'n va cap a la ciutat de València, tampoc es desplaça massa. No. I veurem si encara hi ha algun ball més de eh, futbolistes en el, en el València. Lo de Orban pel Racing de, de Avellaneda també podia donar-se com ha fet en les pròximes, eh, en les pròximes hores y falta saber si Suso encara a última hora podrà incorporar algun futbolista a la, a la plantilla. Està parlant també moltíssim de <clears throat> Pablo Sarabia, futbolista del Getafe. En un primer moment, quan va aparèixer este nom des de mitjans de comunicació de, de Madrid, se parlava de que vindria a partir de juny, però ja en les últimes hores, Manolo, eh, s'apunta que inclús Suso podria treballar per aportar-lo ja i incorporar-lo definitivament al València en este mercat del, del bueno, Una pregunta, perquè jo he preguntat i cadascú m'ha dit una cosa. Sarabia és més de banda o de permits? Pues Saràbia, per exemple, quan va vindre a ser l'estadi de Mestalla va jugar per eh, va jugar per va jugar per, va jugar per a banda. Pegat a banda. Però pot actuar també en, en la mitja punta. Uh mhm. -huh. A mi personalment és un futbolista que m'agrada des que va arribar a primera en el Getafe. Perfecte. Bé, això en quant al València de Futbol, encara és possible també l'eixida de Rodrigo de Pol i ja veurem si ve algun futbolista per a eh, el centre perquè en un principi, en un principi tots parlàvem d'un central i d'un mig centre i estem parlant de Pablo Sarabia, que és un banda i de Siqueira, que és un altre, que és una altra banda. Bueno, a més de tot això, en el llevant Salauí 3 a 1 derrota contra el Sevilla ha concedit massa l'equip de Rubi en el dia d'avui en el primer minut de cada part. Sí, se donen, continua donant eh, moltes facilitats uh -huh. al, al rival, en este cas en, en defensa, i és cert, Manolo, que avui ho ha pagat, però a més molt car. És molt dur encaixar un gol, i, i després parlarem amb Raúl Garrido, en el primer minut de xoc de la primera part, és molt dur tornar a encaixar en el primer minut de xoc de la, de la segona part. Ha arribat el gol de Rossi, el primer gol de Rossi, un futbolista que Manolo sembla que li va donar o que li pot donar moltes coses, esperen que sí, al conjunt eh, Granota. Avui el rival era de, de Campanetes per a la espera l'equip de, de Rubi, però bueno, el Llevant també necessita continuar eh, sumant després de la victòria davant la Unió Deportiva Las Palmas, perquè Las Palmas precisament avui ha guanyat, perquè l'esporting de Gijón li ha guanyat al, al València i perquè veurem que és el que fa demà, el Rayo Vallecano, que ha de jugar també davant del Deportivo de la, de la Coruña. És a dir, que se comprimís també la zona de baix de la, de la classificació. Bueno, pues amb tot això, eh, Rubi en el dia d'avui parlava en l'actitud que ha tingut el seu equip en el camp del Sevilla i que amb la mateixa anirà pel Barça. Ah, nosotros hemos venido aquí con la intención de ganar y creo que se ha, visto. En ningún momento el equipo ha sido cipolato, en ningún momento el equipo, a pesar de ir perdiendo, se ha metido atrás y esperado algún contraataque, sino que ha sido querido ese protagonista. Lo que pasa es que es muy complicado. La realidad es que la pegada de equipos como el Sevilla, estos equipos que nos estamos viendo fuera de casa, eh, son equipos pues, muy fuertes y muy difíciles de, tenerlos controlados. ¿no? Eh, pues sí, iremos a poder avanzar, no hay ninguna duda. un lleva una esportiva que eh, ja té un defensa nou, que, bueno, dos defenses nous, Olgado, perquè a més d'Orban està l'Algeria que vingué la setmana passada, eh, i també eh, Rossi, que va ser un dels homes junt a Cuero, quatre futbolistes per al mercat d'hivern, se reforça el llevant per a eixir de la zona més baixa de la taula classificada. Sí, i ara mateix també es parla de la possibilitat, Manolo, de que el conjunt Granota, informació que han donat a conèixer els eh, companys de la cadena SER, uh -huh. incorpora Joan Verdú, aquell exfutbolista del, de l'Espanyol de Barcelona, que sí. actualment està en la, en la Fiorentina, i que, bueno, pues, tornaria a coincidir amb, bon, amb bon Rossi. Joan este, eh. Verdú eh? en la mitja punta i Rossi en posició més, més avançada. El llevant està treballant per a tancar la incorporació en les pròximes hores d'aquest exfutbolista de l'Espanyol de Barcelona. Perfecte, anem a anar al bàsquet, que són els únics que donen alegries. 85-49, un aplastat el Bilbao Bàsquet. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, bona nit. Bueno, eh, no baixa al pistó l'equip de Pedro Martínez i continua i dalt. Sí, i el partit que apenes ha durat eh, 3 minuts, no? perquè en aquests 3 minuts el València Bàsquet ja manava per 11-2 en el marcador, si Alonso ha demanat el seu temps mort, però això ha reactivat més, eh, inclús al, a l'equip taronja, que avui pues, eh, ha passat per damunt d'un Bilbao Bàsquet que no ha demostrat que era un dels equips més perillosos a domicili, una rivalitat a més intensa entre València Bàsquet i Bilbao les últimes temporades i que avui s'ha diluït perquè ja guanyava per 16 punts a la finalització del primer quart, per 25 al descans i, eh, malgrat això, València Bàsquet avui pues, eh, ha volgut superar-se, no? I quart eh, per quart eh, ha anat eh, sent millor que, que el seu rival, li ha guanyat els eh, quatre quarts, el, eh, el tercer per 5 punts i l'últim amb un parcial final de 15-0 que ha certificat aquesta victòria escandalosa no? de l'equip valencià per 85 a 49 que confirma al València Bàsquet en la part més alta de la Lliga ACB, líder en solitari amb 18 victòries, dues més que el segon classificat que és el Barcelona i un partit que a més ha aprofitat Pedro Martínez per a donar descans a jugadors més castigats per minuts, el cas de Guillem Vives, de Rafa Martínez, de San Emeterio o incluso de, de Justin Hamilton. Eh, ara el equipo funciona como un cano y Will ha demostrado en esa victoria de solvencia delante el, Bilbao. El técnico Pedro Martínez y sí, después de que el seu ha aconseguirà una nueva victoria en esa liga jugando bien en, en, ataque, pero sobre todo en defensa creo que, que, muy buen trabajo, desde la intensidad, desde las líneas de pase, un poco un trabajo un poquito gris en, en, defensa, de, de, todos los jugadores, tanto de los que han empezado el partido como los que han salido después y la verdad es que muy satisfechos. Molt bé. Romero, alguna cosa més? Pues eh, només dir que avui és la setena victòria més ampla del València Bàsquet en la seva història en la Lliga Endesa i que demà tornada al treball perquè el dimarts l'equip se'n va a Grècia, a Salònica, per afrontar dimecres un partit decisiu en l'Eurocup davant el, davant el Pau. Gràcies, Juanma. Adeu, bona nit. 12 i 11, entrem ja a la tertúlia, vinga. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i 13 minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi així en Esports 97 i Tele 97.7 Ràdio amb, eh, en el dia d'avui Folgado de continua des de la primera mitjora recuperem des d'esta mm. vesprada que l'hem acomiadat a Mestalla a Raúl Garrido hola Raúl, què tal? hola Manolo i des de Albacete com cada diumenge el nostre tècnic de guàrdia César Ferrando hola César, què tal? Bona nit hola, bona nit Bueno, se vos ocorre alguna manera de d'escomençar perquè jo és que ja no sé per on tirar sincerament, jo dic en sèrio eh? quan uno se posa a fer programes i moltes voltes eh, mos diu ah, com disfruteu d'arrear i tal i no sé què i que no que no, que no, que no que contar penúries tots els dies és molt fotut i que no dur-te una alegria a la boca i mira que va ser xicoteta la del, la del dijous en la copa però no poder contar cap ni una més que eixa, a la fi, eh, per molt que tu te prepares les coses, els números, mesures molt les paraules perquè has de ser crític, però eh, tampoc arriba el moment de fer sang cataco, perquè també entens que l'equip se posa en una posició complicada, arriba un moment, César, Raúl, Salva, que és que fins i tot uno que ja du tan sols 25 anys davant d'un micro i, o 25 anys fent periodisme i 10 davant d'un micro és que ja no sé per on pegar César, por, por veterania <laughs> bueno, jo que, jo que avui vinc més content més content, a veure, estic disgustat per, per la derrota però a mi a l'equip avui m'ofreix algo, algo, algo millor que a tres partits ho he sigut, ho he sigut una anècdota perdre no, no, Coneixa no mereix perdre este partit a Madrid. Lo que pasa que quan estàs mal, pues, tot li passa a l'equip, però l'equip avui, sense, potser no ha estat brillant, però ha fet tot que això de sobre per guanyar el partit. I, passa que tenim la desgràcia pues, d'un penalti tonto i, i un exemple, almenys, per mi, has començat a primer minuts a un bon nivell, a un bon ritme, a poc a poc anar baixant, i, i l'últim arreu ha sigut, ha sigut bo, i, què demostren això, Manolo? Eh? Quan, una, quan, equipo, quan un equip està mal, és difícil guanyar i, eh? i ara estem atrasant una, una, una ratxa ruïn sí, d'11 jornades sí, però, però l'equip no ha estat no, no ha les tres que tinc un negredor les tinc que tirar dins normalment ja, però no les tira però, però, és que, però això és, eh, per un jugador és, és molt difícil les falta confiança eh, eh, no, pues quan tocat tocant la vareta de repentís i quan no, pues no, i este xic està passant mal, ja les, tres, les té que tirar, les té que fer, les té que fer els tres gols. Escolta, i ells, ells van del penalti i una falta que han tirat uh mhm. -huh. bueno, alguna cosa també, però, però no tinc res no tinc res, jo crec que València la primera part havia anat al descans en un marcador normal a favor bueno, jo probablement me queden això Raúl, Salva Sí, bueno eh, <clears throat> los primeros 20 minutos han sido un poco la continuidad del partido de Las Palmas eh en el que se nos generó pues, una ilusión porque por fin vimos que el equipo tenía un modelo de juego definido y, fue superior al rival a través de muchas cosas relacionadas con el juego. Y, en los 20 primeros minutos del partido de hoy, la verdad es que el, equipo ha estado realmente bien, muy bien. Eh, no ha conseguido ponerse por delante del marcador y a partir de ahí se ha, empezado a diluirse. Es verdad que después, en la segunda parte, ha habido una reunión final, como dice César, pero es preocupante que no se da una continuidad en, esas buenas sensaciones, en, esos buenos momentos de juego. No se consiguen alargar durante 70, 80 minutos y, a través de ese juego ser superior al rival y ponerte por delante. Sí que es verdad, como dice César, que hay cosas positivas durante el partido eh, en torno al equipo, pero claro, es que cuando analizas fríamente que son 11 partidos sin ganar, pues bueno, es un poco preocupante. Jo estic d'acord, Manolo. Si fora, si lo d'avui fora una cosa eh, aïllada, pues, podíem entendre les, les, les manifestacions de Neville en roda de premsa, podíem entendre que efectivament pues, hi ha hagut un problema de, de punteria, que Arran Negredo i, i ja està, que l'equip ha tingut un, un, un mal dia, una mala vesprada, que havia sigut un accident, però quan ja parles, com acabes de dir, de que són 11 jornades, al final, més allà de que el tècnic té raó, de que erra eh, Negredo, Mm, té que haver alguna més no sols un problema de, de punteria avui de, de Negredo o, o de la resta de davanters estic de en la resta de, la punteria en la estem resta de la jornada 2 en això en la resta de partits algo, l'equip està clavant-se i baix algo falla perquè l'equip no, no guanya si hagueren falla avui dius bueno, pues compre la de Neville no compre lo de Negredo i, i pense que és un accident i me queda més 30 primers minuts 25-28 que ha donat l'equip i el que he intentat a última hora però és que són 11 jornades i l'equip cada volta s'acosta més cap a la zona de, del descens, que jo torno a dir, no crec que el València vagi a lluitar per, per salvar la, la categoria, va continuar sense pena ni glòria per la, per la Lliga, ja veure què ocorre en Copa i en, i en Europa League, però lo d'avui preocupa perquè no és algo aïllat, és algo que, que ocorre partit a repartit, i no és, no és algo... Jo crec que lo d'avui no, és, no és accidental. Jo Tampoc crec que entenc les causes, quines són, però probablement... Eh, no és accidental que tu contra el Rayo del Poliesporting has tret dos punts. Clar. No és accidental. I a mi lo de avui, i, i vaig a, eh, avui entrar en controversa directa amb César, no me val. No me val perquè a mi el futbol avui del València no m'ha dit res. Vull dir, que li has fet ocasions a Sporting home, que al cinquè equip més goleja de primera, amb dos dels quatre defenses titulars fora de combat, no li arribes ja, ja que era sigut la carada. No me val, César. Lo de avui no me val. Ah, escolta, que, que avui en dia guanyant un equip per molt marruí, per molt... tú sé que siga costa. El del València és que quan tu estàs a la que estàs, costa més guanyar. Però avui l'equip has començat bé. Vale, sí, i era Noeta, i contra sí. el, Getafe, i contra... I hem, i hem acabat mitjanament bé. ¿vale? A mí. Entonces, yo creo que durante toda la partida han sigut superior a ellos. Prou superiores. La verdad que, que no está bien. Después, lo de hacer gols. Hacer gols es un problema de calidad, ¿eh? ¿De acuerdo? Hacer gols, no te, això eh, de que pot ser que, que tisca que la mare de Déu i el gols, però normalment els que fan gols tots són jocs de qualitat, eh? I, i entonces necesitas estar bé, necesitas estar, estar tocat i nosaltres en aquest moment els, els que tenim no estan en aquesta a aquesta línia és preocupant sí perquè portem 11 partits o ara en aquest 12 sense guanyar pues, o, o 11 pues clar que és preocupant però eh, no n'hi ha una vareta per això de fer gols eh? no n'hi ha vareta n'hi ha que seguir treballant tranquil·litat quan més, més, més estiguin millor eh? El no és, que, és eh? que tampoc te puc comprar ja la de la tranquil·litat mira, anem a sentir eh, Artur, per favor frases 1, 2 y 3 en Yasaes del primer discurso del entrenador. Obviamente es el resultado más decepcionante de la temporada aquí, pero no cuenta lo que ha pasado en realidad, han sido 14 partidos desde que llegué y en los últimos cuatro he eh, apreciado un juego de un equipo, un equipo con el que me identifico. Por eso esta noche voy a poder conciliar el suelo, el sueño. el missatge de cara al vestidor és si l'entrenador està satisfet pues així no passa res per perdre és que me pareix molt greu el missatge de Gary Neville avui a la sala de premsa però, escolta, però escolta i si ve així, si ve així eh, Gary Neville i està l'entrenador Raúl i veus començat a, a despotricar dels jugadors us haguera preocupat no ah, però, però entre això que tu me dius i dir yo esta noche vas a dormir tranquilo, ni un terme, mis César. Mira, yo... Eh, jo ell potser com a entrenador entenc, entenc que molt altres passa quan un equip va, de, de, va caient mm -hmm. jo, mhm. soc, jo soc dels que pensa que tens que tocar al fondo eh? quan toques al fondo i vas per amunt dia Entonces, César, te'n recordes quan va ser la primera volta que digueres esta frase? de tocar al fondo? sí, València, Atlético de Madrid 2, València 1 en octubre. Bueno, pues ya pensáis. Una cosa es tocar fondo y otra cosa es revolcarse en él. Eh, bueno, pues sí, pero, pero lo mejor, pero entonces no estaba Neville, ¿eh? Entonces, no, no, mm, no, no, ya está Neville. Yo, lo que me refiero es que les de él, lo millor ell entén, vull jo yo comprendre Yo no estoy en, en, en, lo que fa él vull entender que él piensa que está bien que el equipo va mejor Uh -huh. entonces llavors veu, lo mejor ell está veient jo he vist algo millor, que no, no és prou, no serà prou, però millor ell, jo estic en la pell d'ell, sí, sí, sí. veu que aquest equip, després de les palmes, després de Wistad, donant unes sensacions que això porta a l'entrenador que està en aquest moment vivent-ho, els defensors no ho senten, tu saps quan veus quan el teu equip està millorant, quan notes que el teu equip està comprenent algo, cosa, notes tu, que tu, són sensacions teues. Potser aquesta sensació la té ell, Vull dir, jo no, la, no puc saber, jo vull, vull, vull que entendre això. Uh -huh. La millor de dormir, pues, doncs ho ha dit anés a normal, és... No, tranquil que li caurà el marró al traductor. No, exacte, no, no, Últimament, quan eh, te trau la pota del, de la, del tiesto, li cau el marró al, al traductor. No, no, que me refiero que la clàssica humor anglès, que Mator pues lo entendremos, lo entendremos, lo veo ha dit, en esa tranquil·litat... A, me, a mi Benny Hill me molava prou i los Roper també, <laughs> però això no li veig em perdoni punyetera la gràcia i la traducció literal vull dir, i la traducció literal no es fa vull dir, no, no dio la culpa al traductor eh? jo dic el que jo pense uh -huh. ¿vale? jo, i, y hasta ara jo no m'ha caracteritzat per defendre l'entrenador eh? al revés Correcte, molta gent de fet eh, eh, se queixava de que, de que se notava certa animadversió de César Capaguer i Neville, no? I, i avui no. és precisament qui més està defensant-lo. Saps? Vull dir jo, no, jo no tinc res contra... Jo sempre defenc que pr primer busca l'entrenador nacional, perquè crec que està més preparat, perquè ho, ho ¿de d'acord? Que així els entrenadors que hi estan preparats. Entonces, preveu un entrenador nacional, no té res contra l'entrenador. Sempre ha dit que li faltava el millor conèixer la categoria. Uh -huh. No té res, no té res si, si sap o no sabia que no coneixies equipos, no n'hi que dir res. I, sí, i ara avui dic que a mí el equipo, a mi, a mi y pensé que hubiera estado pensando eso, no, no, no, no más que decir. Sí, bueno, yo creo que tanto César como yo, cuando analizamos un poco pues tanto el juego o las declaraciones de Neville, pues te tratas de poner en su piel, no, no en lo que tú piensas ni en lo que tú harías, sino en, tratar de entender lo que él hace y lo que él piensa o lo que él quiere transmitir, ¿no? Entonces es un poco complicado tratar de muchas veces adivinar qué es lo que, qué es lo que él quiere, quiere transmitirnos. Eh, en este caso yo... Eh, digamos que analizo más positivamente lo que ha pasado dentro del campo que lo que ha pasado fuera. Es decir, lo que ha pasado en el campo, sin ser eh, extraordinario, pero sí, como dice César, eh, el equipo ha conseguido ser superior al rival. No ha ganado, es cierto, ha tenido muchas más ocasiones de gol, no le han hecho mm, casi ninguna, excepto el penalti y poco más. Pero bueno, eh, es un partido en el que tienes bastantes cosas positivas que sacar. Es cierto que el resultado es tremendamente negativo, ¿vale? y durante mucha fase del, eh, partido pues eh, no has, no has eh, dado sensaciones de, dominio claro sobre el rival. Pero si analizo la parte posterior en, la rueda de prensa, sí que yo entiendo, bajo mi punto de vista como entrenador, que el mensaje a lanzar no, no, es, no es el que él, ha hecho. no es Para mí está un poco desacertado. No sé si la traducción será la correcta o no, pero eh, tiene tiene que tener un poco más de, exigencia, un poco más de autocrítica. Eh, sin volverse loco, como dice César, porque no es bueno, porque uno cuando sale eh, a los medios de comunicación y, lanza un mensaje, tiene que medir mucho las consecuencias que va a tener en sus jugadores, en, el club, en la afición, pero sí que creo que hoy tocaba un poco más de, exigencia, autoexigencia eh, y, y, bueno, de autocrítica, porque son 11 partidos sin ganar. Sí, són 11. és, que 11 és que 11 no ho aguanta ningú. És que ni el València l'any del descens estigui 11 partits sense guanyar. Per això no pots dir que te vas a dormir tranquil esta nit. Que probablement estem donant massa transcendència a la, a, la, frase, o no, però ja rasea una frase que xirria en el discurs del entrenador després de de la setmana passada de eh, todavía somos jóvenes para... Todavía no estamos preparados para ganar. Vull dir, són frases que el tècnic ha de cuidar perquè dolen més després d'una de, de, de derrota en casa davant un descuers de la categoria com és l'esportim de, de Gijón. Jo entenc que un tècnic que tracta de protegir els eh, futbolistes, me pareix perfecte, en roda de, de premsa, però a voltes jo crec que ha de cuidar, ha de cuidar les declaracions, i més ell, que està perfectament assessorat per una eh, persona que, que el maneja respecte als mitjans de, de comunicació. Per tant, si tens un assessor de, de, de comunicació, que l'altre dia estava en la roda de premsa prèvia a les Palmes, que va acompanyar al, a l'equip, eh, a les Illes Canàries, que habitualment també acompanya molt de voltes al, a l'equip, doncs pues aquestes coses eh, has de cuidar-les, perquè demà va ser, eh, por, van ser portada, o va ser portada la frase Yo esta noche voy a dormir tranquilo, ya espero que en casa mal l'Sporting de Gijón. No, pero Ara, sí. ara vos faig jo la pregunta. Uh mhm. -huh. I per què no l'agarrem de que porta dos mesos sense dormir? I vol dir que no està content de que el partit ha guanyat, però com porta dos mesos sense dormir perquè l'equip no guanya i veu que l'equip pot millorar, avui començarà a dormir perquè no agarrem així. És que, és que sempre molt agarrem en paper de fumar, d'acord? Entonces, no, no, això és... Podem agarrar-ho com fem vulgar. O que porta dos mesos sense dormir i este nit dormirà perquè ell veu algo o, o com té més cara que esquena avui dormiràs tan ell. bueno, no, perdoneu, com m'agarrem? No, és que jo t'ho puc agarrar d'altra forma també, que estem així porto dos mesos sense dormir i ja, ja, ja pot dormir, eh? I vull que... és... com, com voleu agarrar-ho? Tu, pues penses, tu penses que ell no descansava però que avui descansa perquè ha vist no, no, algo, que... algo positiu en l'equip jo, per mi, és que jo vull agarrar de que mm. tu, quan estàs entrenant, com ha dit Raül, veus algo que tu dius, Pues el equipo defensivamente està defendent millor. Antes la defensa en zona online la fem un desastre. Avui no m'ha fet ningú contraatac. Han tret contraatacs antes. Pues ell veu coses que li milloren, que ell volia. Perquè ja, jo me recordo que un dia parlant amb Manolo me va dir que quería que, que la defensa era lenta, que nos agarrava el contraatac. No? te recordes, Manolo? Sí. <laughs> I avui no me l'ha fet cap, me l'ha fet poquet. O sigui, sea, potser és, es comença, anem a, és un exemple, potser diu, el l'equip jo vull agarrar-me a això. Entonces, I que la traducció del final, la traducció és, per mi és la flema anglesa o l'humor anglès i la traducció literal. D'acord? No, no, no agarrem així. Jo no crec que jo crec que no entro pues, que... A veure si me pots, eh, en aquesta no. traducció literal i aquesta flema britànica, a veure si me pots eh, donar sentit a aquestes dues frases que a mi tampoc m'han quedat eh, clares. Esta que a hay una línea fina entre un hat-trick y eh, no mojar. A veces hay una línea fina entre un hat-trick y no mojar. Imagina que se referirá a la línea de gol. A Aliago no, se refereix a la calidad del jugador, que no definit. Él se refereix, al traductor traduís la línea fina. Tradu... Lo que nega el traductor es si, si ell de fútbol entén no entiende fútbol. Si t'agrada era uno que era de futbol, traduiria d'altra forma. Ben ha dit, la diferencia entre fer el gol es... la línia fina sería un centímetro eh, yo pensé que vol dirás yo, no vol dir res lo que pasa que traduís, literalmente y i literalmente no puedo hacer en inglés vale, y este también, eh, la número 7, por favor. Y en lo que se refiere a estructura, a juego, esta noche hemos visto el mejor juego, el mejor rendimiento de la temporada. Bueno, eso te torno a repetir. <laughs> que no, que no, a lo mejor que no, No, dic, quin entrenador, Raül Estella, entrenador, què entrenador pot estar 12 partits i dort per les nits? I no guanyar cap. No, és... Són, són els que pot ser uno que el banc tinga molts diners <laughs> i que entrene perquè, perquè va, eixe li dones certa... Sí. I així de tot, quan te diuen a l'esquena que eres se claven en tu, en la teva família, en tots, no t'ho passes bé. Ningú entrenador vol estar 12 partits sense guanyar. I segur que no dos bé ningú. Sí. Jo, jo, sigui, anglès, al, mar... sigui inglès, mm danés o, o, malayo. <laughs> Yo, yo al margen de, pues de las declaraciones que puede estar eh, equivocado o no, o se puede interpretar de una manera o de otra, yo creo que el entrenador debe, debe estar ocupado, o sea, ocupado ya, ni siquiera digo preocupado porque no tiene tiempo ni está preocupado, tiene que estar ocupado ya en, en solucionar los problemas de un equipo que, <clears throat> que conoce partidos sin ganar, requiere de, soluciones inmediatas. Yo eh, hace unos días, cuando me preguntaba preguntabais, hablaba de soluciones. Una era pues desarrollar de mejor manera el, el, modelo de juego X, el que tenga, eh, perfeccionar los entrenamientos, tiene que reunirse con su cuerpo técnico y encontrar la manera de, de lo que él quiera que se consiga trasladar en el campo de la mejor manera. Eh, perfeccionar los entrenamientos, las preparaciones de los partidos, eh, lo que transmite a los jugadores. el mercado de invierno, aprovecharlo, lo hablamos el otro día, aprovecharlo. queda un día, bueno, se ha fichado Siqueira, esperemos que haya alguno más y, y, encontrar un bloque definido que te, que te ayude a, bueno, a mejorar ese, ese, modelo de juego que tú pretendes. Se tiene que centrar en, esos aspectos, eh, al margen de, de equivocaciones en, en, sala de prensa, centrarse única y exclusivamente en ocuparse de, de, estas cosas y, y por, bueno, en definitiva, darle, darle soluciones a una necesidad urgente del equipo. 12 y 32. Eh, ¿Cree que ni ha dos y Y para eso me el debate dos besants o, o, o dos maneres molt frontales d'entendre el que ha passat avui. La que té César, que té la suficient personalitat com per a mantindre-la així en la Indochina, i després la que tenim, jo diria que més salva jo i que Raül està una miqueta a mitges, no? Eh, per això després vos vaig a preguntar, després de la pausa de llegir el Twitter, eh, eh, César eh, diu que li ha agradat més, jo vull preguntar-li a César quins aspectes veu que han millorat de l'equip i a la resta el que veiem que no ha millorat o que continua igual. Tot això i moltes coses més després d'una pausa de llegir el Twitter 12 i 33 fins a l'hora de la matinada Esports 97 nit. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia, en Valencia Ciudad, Paterna o Pista de Silla. Elige el más cercano. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 274. Desde que jugado va tenir Esta musiqueta, el València no ha ganado un partido de la Liga También se podria... Pues mira, anem a cambiarla la va a cambiarla la Pablo Martínez en el Twitter pregunta ¿Incluo opción de compra per Siqueira? El se informará En Digo en que no, que es any eh, una sesión un preste Y que no incluso se de compra. Cagará de Bou diu no le pegueu voltes. Cada partido que pasa Está mezclada la planificación de Nuno. Ha matado el equipo Y i Suso acabará de fonar. J. González Diu, si está tranquila que en algunas ocasiones y perder contra el Sporting, está claro que Neville no puede seguir ni un día más. Christian Diu quiere seguir, quiere defender a sus jugadores porque sabe que es un problema mental y moral de los futbolistas. No duerme tranquilo. Jesús Tercero Diu, la línea fina se llama Paco Alcácer. José Luis Canoves Diu, ¿cómo se dice en inglés a la puñetera calle? Paco Ballester, Diu, ¿pensáis que le queda crédito a Neville? Con esos números nadie se mantiene en el banquillo, pero da miedo pensar en un futurible eh, un oficial de Zaragoza que dijo os cambiamos los problemas a ojos cerrados Jesús de dijo no levantáis tan alto que queréis estar dormidito Alfonso Gómez Lobo dijo eh, yo sí voy a dormir bien pero lo que es peor, él también eh, José Manuel Gallardo y César Ferrando siempre recolzant els entrenadors y jugadores, ya que ser, es crítica que Moralem a división división collons nulo espíritu y anto yo también dormiría muy bien si mi jefe fuera uno de mis mejores amigos gay sabe que se ha puesto a dedo y que no lo mueve nadie Amundiu, ¿cuántos partidos llevamos diciendo que hoy ganamos? El del Getafe, el del Rayo, el del Depor, el del Sporting, pero ni siquiera hoy somos capaces. Así a segunda. Miriam Diu, hacía tanto tiempo que no me sentía tan triste de ver a mi equipo así. Creo que lo sentimos más los aficionados que los jugadores. Jesús Ceacero Diu, Rayo Depor y Sporting ha sacado contra ellos dos puntos. No son de los rivales más duros. Eh, VMS Diu, menos mal que una persona sensata. Tenéis que darle a Negredo, no al entrenador. Hombre, al entrenador ...él posará a Negredo, no lo poseo. yo. Eh, Javier Sereno Diu, casi seguro que a este ...el no patrocinador de la camiseta siga Orfidal para poder dormir mejor. Vaya tela. José Apundio y se va a dormir tranquil, pero que le importa tres papinos al Valencia. Una al Trejeta. Enrique Andreu Crespo, hombre, faltan contra todos. Amun Diu sabe, discrepo contigo, es el que son peores los de abajo, pero van ganando. Y tú sin enfrentarte con nadie llevas 11 sin ganar. Aus VCF Diu que el peor entrenador de la historia en lo que va de porcentaje de victorias se refiere, deje, mejor eh, deje paso al mejor por el porcentaje. Bueno, vuelve ya. Desde Granada, José Vicente García Lario, Diu, Gary duerme bien porque dice, a mí Lim, yo duermo un picolín. Pago Diu, por supuesto que no. Y las ruedas de prensa de este hombre son ya preocupantes. Con perdón, yo estoy cagao. Joan dio pues el día que ells em donen de menjar comienza a preocuparme me me, me, me preocuparé més. Bona Neville. Artur diu, el problema es el idioma. Kelly débil eh, confundió, el lema de su ídolo Luis Aragonés, empatar, empatar, empatar y volver a empatar. Uy, yo. Cristina Rupert, nos faltan 20 puntos, más o menos ganar 6 partidos, 6 de 16, cuando hemos ganado hasta ahora 5 de 22, pinta muy negro. Amunt diu, Lin no da una, tiró a Rufete que era l'únic que valia, tardó en tirar en uno, erra en el seu substitut i lo tirarà quan ja no hi ha, ja, ja solució. David Eté diu, jo de fet em dormiré mirant el partit, negado escoix i Neville sec, no me xilles que no te veo, no rima però és aixina. Santi Brau diu, boro, boro, boro. Adrián Ortiz Riera diu, per Álvaro Negredo quedarà molta lliga, sí, però poseu els collons quan ja no hi ha res a fer, Neville vete ja. Eh, Carlos Pascual dijo, jugadores por hacer, necesitamos un entrenador con jerarquía. Y si los veteranos encima se esconden, ya ni te cuento. Rodolfo H. ya lo tengo claro, el próximo partido en Mestalla a cantar, Gary, vete ya. Por mucho menos se le gritó a Nuno, ya está bien. Eh, José Manuel Abella dio un menudo cazatalentos. Jorge Dios, no sé si usa, pero Wisa acaba la simpatía en No es en Peter Gary, vete ya, pero a la próxima se ufará. José Diu, lo único que quiero es que el árbitro pite el inicio del Barça-Valencia del miércoles para volver a ilusionarme. Eh, Francisco José Diu digo, Salvo y Rufete no estaríamos así. Lin ficha ya y bien. A Bore, diu, la temporada pasada eh, era ganamos, pero el equipo juega mal. Pero ganamos. Esta temporada el equipo es una M y no juega nada. Eh, Carlos S. Pérez Monzó, diu señor Neville, ...y yo un que diu ...ay va a ir cuando ya no tenía remei. Si dos tranquil, a la que no tengan remei. Adriano Ortiz Riera, que conste que no defèn la gestió de Nuno, ni molt menys, però la de Neville està siguent desastrosa. Isidro diu es hora de estar con los jugadores y no de criticar. La afición tiene que ser ese líder que falta es hace. Amunt. Eh, jo he dit, i ho he dit abans, que hi ha que recolzar, i molt, perquè li falta l'equip, però que mirant cap altre costat, les coses no s'arreglen. O sigui que anem també a posar els punts sobre les sis. Hi ha un problema també, no vull tornar a la traducció de la frase, etc, però respecte a lo que deia César, i l'altre dia crec que ja ho comentàrem, eh, si estem discutint respecte a si Nebel ha volgut dir el que ha dit, o si el traductor ha traduït mal, o si és que la flema eh, anglesa, pues, eh, així a l'hora de traduir-la no sona igual, etc. Mm, quan este tècnic, César, parla amb futbolistes, sí. el traductor tindrà tants problemes per a traduir-lo, perquè si és així, Mm, entiendo lo que le pasa al equipo l'equip. Al principi no hi problemas de traducción entiendo lo que le pasa al equipo Porque igual el futbolista no entenen al entrenador Y i això ja seria un problema molt greu, César. Ah, ah, fa... O va vindre, a principi de vindre... Mm, que yo parares tú si tú vas vas ser el primer que ho vas dir. Exacte. Clar. Em va a un, un compañero vostre, no, no, ell, ella está molt y em va a preguntar, però ho entén? y después va seguir parlant... Era un compañero de sí, era Andreu. Era Andreu, Ya digo, sí, sí, es esa. Y después va a dir, i a decir, pero cuando quan ell, però quan ell parla, entienden? No, sí, sí, esto es mucha ilusión. Yo, vaig, yo voy a decir, ¿de acuerdo? Entonces, yo no estoy ni a favor ni en contra. yo, yo parle de que que, que el buen equipo vaya mejor, no que vaya, ni, ni, no te contra él, uh -huh. ni res. acuerdo? A mí, avui, lo que ja té Manol, qué maravilla del equipo. Yo no he yo jo he vist per, jo he la tele, no veig sí. las distancias... Uh mm. -huh l'equip pot jugar molt juntet o no perquè a voltes no es pot veure per televisió uh mhm. -huh. a mi m'ha agradat l'equip que jugava molt més ràpid ha robat el baló antes, primer minuts rodava el antes, era més ràpid, Exacte. era més vertical Exacte. a, a crear cor a mi m'ha agradat qui no m'ha agradat? pues m'ha faltat jo crec que m'ha faltat algun jugador que mos una certa tranquil·litat quan arriba moment que fallem valor i fallaves i després el tornes a fallar, i després volia fer el pas impossible, i després volia fer el més difícil. Quan el millor, quan falles el primer pas i el segon, encara que el dones amb la mà, no el tens que fallar. Perquè, perquè si no ens entrem en la dinàmica de, de pas mostrar nerviosos. llavors fallar un passe eh, i el tornes a fallar. I, ara, i potser m'ha faltat algú, que potser no teníem dins el camp, no ho sé, que en aquest moment sereno pot dir, eh, el passe d'ara són a dos metres hasta que tornem a agarrar confiança no podem fallar un passe i un altre i un altre perquè això el que crea és un, de, un, nerviosisme a nosaltres i a la grada d'acord? vull dir de respecte a, a les línies jo no he vist no es veu en televisió, a vegades veu que l'equip està bé a vegades no ho saps però jo dic que jo en el ritme de, del valor eh, més ràpid, més verticalitat robant més ràpid algo que a mi sí que m'ha agradat Ah, però, però estic pensant de que si jo l'atacat tant i va tornar al defenc i ara el defenc, el, el millor al futbol el millor avui al revés, no sé. No, César, jo Eh, yo estoy de acuerdo contigo, los primeros... Bueno, perdona una cosa, que desde Italia se parla de que ja haya un acuerdo entre Fiorentina y Levant, uh -huh. para que Joan Verdú venga como a cedit fins que acabe la temporada al, al Llevant Unió pues Esportiva. Pues este me parece un buen futbolista para el Levant Unión Esportiva sí. que li pot fer molt de bien el mig Bueno, pues en Italia se dona con... Per tancat acord Levant fiorentina sols uh -huh. falta la firma de, del futbolista. Perfecto. la bueno, no, eh, la línea de lo que estaba diciendo César, el equipo eh, ha empezado muy bien. Eh, recuperaba muy pronto el balón, los inicios de juego eran buenos, había llegadas por banda, sobre todo de Gallá, Fegulí lo, intentaba continuamente, Andrés André Gómez tenía libertad para jugar y conseguía situarse en zonas con ventaja y daba buenos pases. El equipo estaba bien realmente. Y como dice César, llegó un punto en el que el equipo eh, ha empezado a fallar y los fallos los, quería eh, resolver con precipitaciones. Eh, mm, fallaba un pase, lo, lo hacía otro, otro pase más difícil, ¿no? Y, yo estoy de acuerdo con César que hacía falta un, jugador con, personalidad para que diera un poco de, calma y de paciencia al juego. Y el cambio de, de, parejo iba un poco en esa línea, que es lo que yo reclamaba un poco en, en la retransmisión. se ha efectuado y el equipo no ha mejorado en el juego, pero sí que ha tenido ocasiones de gol como para suficientes como para llevarse el partido. Pero ofrece ofrece la duda, eh, César, de, que hay muchas lagunas en el juego. O sea, se empieza bien, después eh, el equipo desaparece, después al final ah, tira una reón a través de jugadas individuales por jugadores que eh, bueno eh, inician jugadas por su propia cuenta o sea decir no no no da no da sensación de, equipo consistente, ¿no? consistente no de continuidad en el juego però, però tu saps massa bé que és molt difícil jugar mal i de repente fer un partit, tot el partit perfecte. Mm -hmm, és sí, molt sí, difícil. Claro. Entonces, per això jo pense que com a entrenador, però jo pensava, quan estava mal i de repente veia que el meu equip es començava a guanyar a les palmes, passant a l'eliminatori, ara contra l'Esporting, tinc un mal resultat, però jo veig que l'equip va creixent, el d'avui és, per mi és un accident, doncs, pues, eh, eh, si avui jugat 15 minuts bé, al pròxim partit m'interessa que l'equip jugui 35 o 40 minuts. I això s'ha d'anar creixent. Així no, pas, no es pot passar de vull fer-ho molt mal i a partir d'aquest dia fer un 10 sempre. Això no pot ser, eh? Sí, sí, no, está claro que, que, que no, no, se acaba de conseguir esa continuidad en, en el juego y que, y que esa continuidad precisamente, como tú dices, cuesta cuesta sí. encontrarla, eso es sí, Pero Pero, Raúl, lo que yo vi que no he ni contra Getafe, ni contra Rayo, ni contra Res. No, no, es una mejora, eh, con eso es cierto, con respecto al, partido del Rayo en casa, con respecto a Granada en Copa, pese a ganar 0-3 eh, en Granada. Es verdad que hay, hay, mejor juego con respecto a esos partidos. Hay puntos para, para ser pues para ser optimista, pero claro, la realidad, César, cuando tú te pones a analizar y dices, es que, es que no hemos ganado 11 partidos, es que, es que mm, asusta un poco ver la clasificación porque tú estás en tres competiciones y los rivales van a estar solo en una. Y el desgaste que tú llevas, eh, no sé, te hace pensar que, bueno, yo como entrenador me planteo de tener que encontrar soluciones, pues, pues ya, porque se te puede complicar mucho. Sí, sí, sí. No, no. 12.45, 12 i 45, que anem a fer l'última pausa per a la publi, entrem també en eh, alguns noms propis. La negació de Negredo davant el gol i el mercat. El València, de moment, ha fitxat un banc d'esquerra quan tots estàvem esperant un central o un mig centre. De tot això i de coses més coses, parlem eh, el quart d'hora que ens resta després d'esta pausa per a la publi. Descubre un nuevo concepto del servicio de taxi. Hazte cliente de Taxis Valencia y disfruta del confort de nuestros vehículos con un servicio exclusivo, directo y personalizado en el que prima el trato con el cliente. Servicios especiales para empresas y amplia experiencia en transfer y actividades exclusivas. Llámanos al teléfono 962 055 044 y descubre todos nuestros servicios en www.taxisvalencia.net. Recuerda 962 055 044. Taxisvalencia.net. Cuando nos necesites, a donde quieras ir, siempre. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga, solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Si te agrada el sport esta es la tegua cita sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 12 47. eh, per unes causes o per altres, la realitat és que en any i mig Negredo mai ha estat quan se li ha necessitat. I avui ha sigut una altra prova de el que està passant amb este davanter, al qual jo li exigisc molt més perquè s'ha pagat un preu alt per ell i penso que és un jugador que teòricament venia a donar un bo de qualitat a la davantera del València Club de Futbol. Mm. Ho ha sigut <clears throat> tot el contrari, i avui ha sigut un dels moments eh, que pitjor ha estat sobre el terreny de joc. Què penso d'això? Bueno, empiezo yo. Ah, eh, veo que <laughs> me dejáis a mí el toro. Bueno, eh, aunque hoy sea un poco impopular, bajo mi punto de vista, es un jugador que ha demostrado tanto que mm, me niego a, a pensar que, que, lo, que lo perdemos. Es decir, creo que aún se le puede sacar mucho partido, es un jugador de mucha calidad y que hoy oh, no se le puede defender porque ha tenido ocasiones muy muy claras de gol. Yo siempre digo, y lo he dicho antes en la retransmisión, que al final Negredo es la consecuencia del juego. Si el juego no es del todo bueno, si el equipo no, no genera ocasiones, pues él sufre. E-, es verdad que hoy las ha tenido y no ha estado bien. Pero eh, sí que sería muy exigente con él, pero al mismo tiempo eh, confiaría en que su, mm, su medida que la puede dar eh, la sacará, o la tiene que sacar en breve, vamos. César. Si, si volem eixir d'ahir necessitem atutxar l'equip i Negredo és un només de, des de Mosatro i avui, torno a repetir, avui ha sigut un accident ha sigut un accident i ja està i, i, i ja sempre fer gols no és un golejador espectacular però sempre fer eh, els seus, els seus gols i entonces necessitem d'aquest jugador no podem, no podem matar aquest jugador a no ser que, que portar és un ara però ara és molt difícil portar a un golejador perquè no. això, això és son diners i ara és impossible Entonces, a negre sistema necessitem. Necessitem, necessitem i si i necessitem que, que, que Mofalla Gol no, crec jo que no és moment de, de matar a ningú si no estar darrere d'ells ara Hola. <clears throat> jo jo crec que el rendiment de Negredo està per, per davall de lo que, de lo que tots esperàvem l'altre dia eh, este futbolista te dona te dona el punt que el València trau a, trau a Riazor és cert que estava, que estava marcant en els últims eh, compromisos uh -huh. però avui ha fallat tres ocasions eh, claríssimes que s'afegeixen a moltes ocasions claríssimes que ve, que ve Erran Negredo en partits eh, més o menys compromesos o en els que el València necessita que estiga més, eh, més encertat. Jo també, igual que Raül, me resistisc a creure que este futbolista s'ha acabat, però avui té tres molt clares, cap de les tres van a la, van a la gàbia, el València va pagar un preu altíssim per este futbolista, el tècnic li ha donat tota la confiança del món, la grada, avui ja ha començat a, a, a qüestionar-lo, però l'agrada la grada ha estat eh, damunt d'ell des del primer dia que va arribar, eh, ha estat molt, molt, molt... Eh, mm, molt amb ell, pese als problemes eh, amb els que va arribar, va vindre lesionat, mm, va tardar en entrar en l'equip, la temporada passada no va funcionar, tot i això la clara estava amb ell, eh, comença esta temporada també amb problemes amb l'entrenador, perquè s'enfronta amb l'únic qüestió qüestiona la seva autoritat, la grada està amb ell, té la, el problema de l'apendicitis, la grada està amb ell, torna eh, i no està bé físicament, la grada està amb ell, arriba un nou tècnic, se'n recorda del Negredo que Neville veia a través de Sky en, en el City, confia en ell, li dona la braçalet de capità, tota aquesta confiança de moment Negredo encara no li l'ha tornat ni a la grada ni al, ni a l'equip jo m'he resistit a creure tu creus que ha fet tot el que està en la seva mà per a tornar aquesta confiança? jo que mm, fins ara no jo m'he resistit a creure que aquest futbolista s'ha acabat però també entenc que aquest futbolista al València no li ha donat encara el que el València i l'agrada i ara Neville li està donant per mm. tant jo espero un rendiment encara superior de Negredo que no ha arribat i crec que avui pot ser un accident, perquè evidentment els futbolistes tenen ratxes i moltes voltes pues, erren davant la porteria con, contrària. La ratxa a voltes te la creus tu, eh? Però avui... Ja que entrenar una miqueta més... Però avui el València erra però avui el València no puntua davant l'esport de Gijón perquè Negredo eh, falla tres ocasions claríssimes de gol. Sí. Eh, nosaltres ja ho diguem, quan, eh, com, quan comença eh, a no comptar per en uno, ho contarem. El que tenia entès l'anterior cos tècnic és que eh, Negredo no entrenava com havia d'entrenar nosaltres vàrem ser més suaus i vàrem dir per a Nuno Negredo no està entre els 18 que millor entrenen cada setmana la frase que a mi me digueren textual i en aquell moment vaig voler ser més suau va ser és dels dos pitjors jugadors que entrena cada setmana i a la fi per més coses o per altres Negredo no està mai i a Negredo hi ha que exigir-li i n'hi ha que sumar, i n'hi ha que estar tots i el València necessita a tots però també tots s'han donat donar compte que són necessaris lo de Guido Negredo no és de rebut Negredo no pot errar les tres que falla ni pot errar la que falla en el Mama davant de Keylor en l'últim minut contra el Real Madrid ni pot errar en la primera que té en Coruña la setmana passada ni... és que són ja mal són ja massa i quan ja són massa l'any passat i este és a dir, la temporada passada i esta ja uno li dona per pensar i li dona per pensar que lo millor Nuno en aquest aspecte no estava tan errat perquè dels tres amb els quals no comptaven uno uno ja està fora que s'orban l'altre va camí o que és de Pol i el tercer està jugant és l'única diferència entre Nuno i Neville respecte a futbolistes als que, amb els que no comptava Eh, Nuno Orban está en el Levant, de Paul Baisir, pero este entrenador sí que creo en este futbolista y si creo en este futbolista es porque entén que el veu es en la misma no la diferencia respecto eh, al Negredo de Nuno y el Negredo de Neville un técnico no le puedo donar el brazalete de capitán ni la confianza ni li, ni lleva la capitanía a un altre comparejo ni la dona de sino sino el Bechera a entrenar eh, a mí no me entraría en el cap que Neville confíe cegamente a Negredo si Negredo no trabaja B. No, yo no, estoy no que a día de hoy no estiga a En uno no trabajaba B, está claro. Pero yo creo que a día de hoy de trabajar porque porque si no, no entendería ya, reza a, Neville, vamos. Ni a los tampoco. Eh, 12 y 54, es queden 5 minutos. Eh, en condiciones normales diría menos queden menos minutos porque tenían que fijar el dos de Ferto pero es que el Valencia ya no gira ja no fa ni gol, una abraçada ben forta als amics de Ferto Peugeot que intentarem cantar gols de Ferto Peugeot en quan puguem quan el València ens dona motius, de moment no és, no és el cas el València esperava un mig centre o un central haurien de convidar a la Negre d'un dia és de Ferto Peugeot Sí, vols dir? Jo crec que sí. A veure si no, <laughs> sí. el posen Correcte. <laughs> en vereda. Claro. Escolteu, el València ha, portat, ha dut un banc d'esquerra com Siqueira, està fora Orban, és probable que com dèiem de Polisca i se parla de Pablo Sarabia del Getafe i estan venint jugadors de banda que és el que no contàvem ningú tots esperàvem un centre, un mig centre per a reforçar aquesta parcel·la i estan venint jugadors de banda trobeu alguna explicació? Bueno, no, dic, no dic, perdó, i mm. queda ben clar no estic criticant la tasca de Juso García Pitar uh mhm. -huh. estic preguntant si té una explicació a algo que per a mi d'entrada no la té a mi el que no me quadra és que Mosquera s'ha quedat en el Deport que hagi preferit quedar-se en el Deportivo a vindre al València. A mi hi ha una cosa que no, no me quadra. No eh, entenc que el Deport sí. pague més que el València, avui en dia no m'ho crec. Ahí no. Passa... Ixa, això ja no m'ho crec. A partir d'ahí, lo de Siqueira, pues no, no, no era prioritat, no era prioritari per al València la incorporació d'un futbolista en banda esquerra, però bueno, veurem on, on ubica, per exemple, Neville a Gallà, si és cert que va ubicar-lo com, a, com a extrem o com a interior, o a Siqueira, i buscar pues, una banda més ofensiva amb, amb Siqueira i amb, i amb Gallà, no sé. César. Però, però Mosquera ha dit que no, perquè el València, el València volia Mosquera. El que tenim antes és que sí. Però València no va la boca, ni a ni pio. Jo, jo crec Tampoc que... ho ha dit en, en, en, que, eh, Siqueira, que que no està fitxat. Jo crec que els llocs que no són pitjors que Mosquera, eh? vale? Uh -huh. jo, eh, a mi... Tu penses que els centres que t'organitzen no són pitjors que Mosquera? No, uh -huh. no. A mi no. Seran iguals, ni millor ni pitjor, però, però pitjors no. A mi, eh? Uh -huh. jo, jo porto un joc que no, no te res contra Mosquera, eh? Perquè si parles i tu, dius el que penses ja eres l'enemic. Sí, ja eres l'enemic, correcte. No, jo dic el que penso, jo crec que jo portaré portar, portar algo que me millore. A quedarme com està, pues, jo no, no, no porta entenc que portar algo que millore I, i tu penses que ara mateix eh, sí que era millora la banda esquerra de València? sí jo, jo sé, jo sé pitjar que a ese m'agrada uh -huh. i a vista que allà millor, millor que tres partits eh? que jo, jo allà hasta ara està desaparegut uh mhm. -huh. avui l'ha millor però la primera part ha arribat centrat, i... però si creus per mi és un bon jugador mos pot, mos pot, mos pot ajudar a alguna perquè el que he dit antes de Raúl tenim tres competicions o entonces hago un falta ayudar. Yo, ¿qué hago ayudar a este Yo lo de Siqueira lo entiendo pues en la línea de las tres competiciones. Eh, viene de lesiones continuas y se le trata un poco de proteger y se le dará, me imagino, eh, que, la idea es tener dos, dos en ese puesto. Eh, en cuanto a Sarabia, yo lo considero un jugador más de más de jugar por dentro. Puede jugar en la banda, pero no sé, yo lo veo un jugador más de, mm, jugar por dentro. ¿Es un jugador per redes dos puntes? Sí, yo lo veo un jugador más de que necesita tener protagonismo con el balón. Si lo metes en banda, que lo puede hacer, pero yo creo que él se siente más a gusto detrás del punta, delante de los dos medios centros. En esa situación yo lo veo más ahí y ahí podría ser un buen jugador. Y lo que comentáis de Mosquera, pues lo veo a un nivel por encima de Danilo, pero por debajo de Enzo bajo mi mosquera estamos hablando ¿eh? que no ha venido al final pero lo veo un jugador de ese tipo que para el momento eh, puntual del Valencia no está mal pero y hoy en día Raúl perdona perdamos de fuego del fuego actual sí bueno que ya, ya no, pensaba en fuego ya porque como está casi fuera no pues no, no, no, no participa habitualmente pero vamos si en un Valencia habitual Mosquera lo tendría difícil para, para poder ser protagonista Està clar, senyors, doncs pues anem a deixar-ho així. Si anem eh, de moment a tancar el programa. Vas a dormir avui o què? Doncs pues mira, jo ara me'n vaig a casa a fer-me el sopar, a preparar-me la roba per demà, a ah. fer-le... A, a escriure les promos per als pròxims partits. Demà de viatge, demà El de Barcelona de Copa i el del de, Betis de Lliga. I després me xitaré. Si dormiré o no dormiré, pues home, probablement no tan bé com sembla que va dormir el senyor Neville. <laughs> Però això com diria aquell, ja són altres calces. César, com sempre, ha sigut un plaer. Un plaer. Jo vaig a veure si puc, a veure si puc dormir. Bona nit, família. Vinga, bona nit, família. Adeu. César. Raúl, gràcies. Muy bien, a vosotros. Fogado, te ves demà. Adeu. Recordeu, demà a les 3 més quart, eh, de Televisió, el Murciélago, amb Vicent Sempere, nosaltres des de la ràdio tornem a les 11 i mitja. Demà n'hi ha whatsapps, demà n'hi ha whatsapps, demà dia del whatsapp, eh, per a que pugueu opinar. Ja veurem què vos preguntem. Senyors, ho deixem així. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. debo debo parar? dormiré me Benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la Via Làctea.